emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara ez!

Ba gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu gaurkoan ere eta gaur sorkuntza lan baten inguruan interesatuko gara azken egun hauetan e, Donostian estreinatu eta ba, izan baitugu Oskara lanaren berri kukai dantza talderen azken obra dugu onakoa eta argibiden bila Jon Maia dantzariarekin ba, kontaktuan jarri gara eta telefonoren bestaldean dugu kaixo egunon. Euskara, izeneko lana duzue azken hau, Oskara buruarekin hasita, ba nahiko adierazgarria, ez? E, irakurri danez euskara izendatzeko erabiltzen zen aintzineko hitzetako bat baita. Bai, alaxe da, alaxe da. Eta ez kasualitatez gainera, ez? E, horre Kukaik eta Laberonal konpainiak, Marcos Moral sortzailearen eskutik elkarlanen jardun dugu, ikuskizuna gozatzeko taladeron alek beti, bueno, bere ikuskizunak izaten dira munduko leku, leku bat ez da, eta bertako elementuen inguruko gogo eta bat. Eta, bueno, handik, hortik handik zan, ba, aiei egindako proposamena, ez da, ba, ba seri horren tankerakoa, ba, Euskal Herrian kokatzea, ez? Eta, bueno, ba, hortik handik eh, pixka bat, eh, ba, bertako lea tradizionalaren elementuak erabiltzarekin eta irudizte egun euskerak, zala euskeraren lurraldeak e, irudikatzen zuela ondoen pixkat eh, gu geografikoki nun kokatzen genuen ikuskizuna eta gero Euskara izena gustatu zen e, eh, misterio puntu batekin ere bai eta eta lasi aukeratu mm-hmm. Eta Euskal Herria diozun bezala, e, abia puntu izan bada Euskal Herriko kultura, e, eh, oroar e, eh, kulturaren inguruko gogo eta batetarantz e, garamatzan lan bat dugunakoa? Bai, gogo eta egiten du pixka bat e, kulturaren egoerari buruz, ez? Batez ere kultura orokorra, baina baita kultura tradizionala, ez Modu universalean, hau da, e, hau kontatu ziteken Euskal kulturarekin edo edo 12 herrialtako kulturarekin, ez da? Kasu honetan, ba, bueno, ba, lan hori hemen gauzatu denez, e, gogo horiek lazaratzeko modua, ba, ba izan da, euskal kulturaren hainbat elementu erabiliz, eta baina hori e, beti ustartuz eta erabat deskontestualizatuz, ez? Beste eremu batera eraman da, e, beste elementu askorekin elkarlanean, hau da, gogoeta hori hor dago, elementu batzuk hor daude, baina lenguai oso universal baten bidez kontatuta. Oso adierazgarria da, astapen batean behintzat, e, nola irudikatzen duzuen, ez da? Irakurri danez, e, eh, ospitaleko gela zuri batean egongo bagina bezala, zuri diantzitako medikuak e, ikusten ditugu ura, edo kultura sendatzeko saiak hortan. Mm, bai, bai, ekintza gertatzen da oso espazio aseptiko batean ez du zehazki ospitale bat izan behar, baina bai, izan daiteke ospitale bat, eta, bueno, bai, bai, mediku june torriak bada udela, eta horrelako kontuak ez, eta, bueno, nik uste, bueno, magerian dala ez, nik uste kultura beti dagoela hor kinkalarrian ez, e, eta, baina, bueno, era berean plazaratzen duen gogoetatik ere ikusten da, ba, bueno, egora larrian bada ere, Mm, zain duzkero beti hor gelditzen dala, eh? eta gizaki askotan, eh, bueno, hemen gaude baino bagoan, zaino kultura hemen gelditzen da. Aipatu diguzu Marcos Morau ba, koreografoarekin, elkarlanean egin duzula sorkuntza lan hau, laberonaleko koreografoarekin nain zuzen ere, eta hartara ba, bi zuen bi unibertsoak e, batu elkartu dituzue e, lanuntan? Bai, bai, gainera gera bi orain arte, ba, gure ibilbideak, bueno, horberak bere kasa egin dugu, eta oso, bueno, dantzaren ikuspegia, ba, ba, berrin gauzatzen dugu, ezta? E, mugimendu aldetik ere, baino beti pentsatzen duen, e, erakar, oso erakargarria zela bi mundu hoiek ba, hortik etorri zaian beraiei egindako proposamena eta onartu eta egia esan ba uste dute mm, bateratze hori mm, aspektu askotan, baina mugimendu aldetik ere oso interesgarri izan dela, Hora, e, hain ezberdina izanik ere, erabat osagarriak eta, bueno, ba, berri bat sortu dala bien arteko topaketa hortzatik. Hortara dator esaten duzunean, e, mugarri bat ezarri duela nola baita lan eh, zuen dantza eh, taldean? Ba, jo, mugarri bat ezagun nuke izan dala gauza askoren gatik, ez datorren urtean ama urte betetzen ditu kukaik, eta lenguan e, ikusle artean zegoen, bueno, kultur programatzaile batek, e, esaten zion eta gustatu zitzaidan. Esan eh, jo, eh, lan honekin adinez nagusi egin zerat, ez Bueno, eh, ezin da, du ba, Marcos Morau eta al momentu enten Europako sortzaile erakargarren, eta direla oso proiektu handi eta interesgarriak egiten, eta ba, kukaik horrelako proiektu bat aurre egitea, eta dimensiortako proiektu bat aurre egitea, ba, guretzako aurrera pauso bada, ez da? zentzu guztietan. Dantzarientzako erronka oso handi bat izan da ere, da, ba, universo baten murgiltzea, eta atera dira, ba, ba oso oso oso onik atera dira, ez da prozesu hortatik, eta oso indartuta esango nuke ere bai. Orduan, bueno, nik uste, sorkunta guztiek dute inflexio puntutxo bat, edo urrats bat dira, eta orain gontan basango nuke, hori ere badala, baino, agian ba, basakonagoa dela hundiagoa gure kasuan. Baion Maiarekin ari gara zean kokai dantza taldeko koreografoarekin nahi zuzen, Oskara izeneko lanarekin, baita biltzorain buru belarri. E, esango guion, bos dantzari direla, taula gainean, baina sigarren artista bat ere baduzu ezuekin, erramun martik orenak, babera ekartzen baitu ere, ez, ikusgarri honetan? Bai, artista eta hundia gainera, erramun. E, bai, mm, aurkezpen egunean ezaten nuen, eta azpimarratzen dut, ezta, e, Erramun Martikorena da, ze interpretatako beste bat, ez da, da e, Oskara ikuskizunaren barruan, e, Erramun Martikorena ez da Erramun Martikorena, berak jokatzen du pertsonai bat, eta uste oso polita dela, bere ikustea, nola, bueno, ba, kontestu berri batea, bueno, bere oiko haotxa, kantakera ederrorrekin, baina baita ere pertsonaia bat kokatuz, historia baten zerbitzura, beste dantzari aktore batzukin harremanetan, Bueno, egia esan oso esperintzia polita izaten ari da berekin hau konpartitzen. Berak, dantza denboran kantatzen du hori da? Bai, bai, bai, hainbatetan bai, hainbatetan bai. Ba, Oskara Lana laizzerrera izango dugu gurean, angelura etorriko baitzarete martxoaren batean, eta ez dugu erran, baina e, ikuslentzako nahiko berezia izango da e, emanaldi hau, ikuslearen e, parte hartzean olabait e, bultzatuko baituzue? Ez, ez, ez normalki, bada parte bat non e, aurkezpenetan, donostian arrela egin genuen, eta baionan ere ala izango da, bai burutako aurkezpenetan, e, ba, erritar talde batek ere parte hartzen duen, ez? E, este interpretekin batera, holtzan. Baina ikusle da, ikusle da. Baina egia da, erritar bat laguntu izango dugula lanataulara zego. E, bueno, baiona angelu nahi nuen esan, eh? Baionako bai. estena nazionalak antolatua denez, ba, angeluko e, kinto antzokia, baina bai, bueno, bai ko antzokiarekin elkarlanean. Horrek esan nahi du bertako e, herritarrek parte hartuko dutela emanaldiontan? Bai, bai, tailer batzuk ematen ditugu eta ordun ba gure dantzariekin batera, ba 15, 18 bolondrezek hartzen dute parte ikuskitzunean baita ere mhm. esperantxo batzuetan. Taierrak ja dagoeneko eman dituzue edo ematekoak dituzue? Lehen ez, lehen ez, eh, auskezpenetan buru belarri ongea eta orain ja bihar bilbok bukatu ondoren hasiko gero horrekin. Ba, osongi, ba horren esperoan geratuko gara, eskerrik asko, Jon. Bale, zutni. Bale, Zaren hautsa denboran zehar Bilakatu zen bizigai Materianen ordenamenduz Noiz baiginen handik Eta gorrela bizitzen Sortuz da sortuz gure aukera Atxedenik hartu gabe Lanaren bidez goa zaurrera Kate horretan deno batera Lurrari loturik gaude Gizakiak du bat menperatzeko premia borroka gortan bizitan eta hori du bere gegia ekin tabekin bilatzen ditu saiatze gortan ezin gelditu arauak eta gargi ziak Bide berriak noiz baita aurkitu, Bizi legean noiz baita erditu Hortan jokatuz biziak jakintza dugu ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarra sakon errotuz Gure sustraia glurrari lotuz Bertatikan irautea Ez zaren gudaz baietza sortuz Ikasi haua legetza tartuz Beti aurrera joaitea sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, eriotzaren ukazioan, diren aldaska gazteak, eren aukeren jabe geraikiz, Ta gerortzean berriro jeik joanen direnak Gertakizunen indartan argiz Gure amen arrazoi garbiz Egiztatu kodutenak Eta ametsa bilakaturik Egiaren antzidurik Izar batek bide berritik, ekingo dio urduri. Guzien lana, guzien esko, jasoko dogo zuzendaprestu, gure bizitzen edergai. Giruzakarra bihotzik ez du dedin gizonen gain Has ez dedin gizonen gain Kultur Ba, Euskal dator datorkigun berri batekin segituko dugu orain, lehenau taldeak ba, berriki plazaratu baitu CD formatuan bere azken lana. Joan den urteko irailean bere disko berria sare sozialen bidez eskuragarri jarri zuen, eta hotxaiaren iruan beraz, diskoa CD formatuan jarri du Lena o taldeko partaideak Iker Martínez de Zuazo, Egoitzolalde, Joseba Aramburu eta Ander Etxaniz ditugu, eta bertan, beraien lan berrienean, amaika pieza entzuna izango dituz horietako bat entzuten ari zareten geltokian. Zuzenekoetara begira, iruñan izango dira hautsaiaren amabian eta martxoan berriz oinatin, tolosan apirilan, maiatzan bilbon eta ekainan legazpi. Errepikatzen da eten gabe, jakintzaz gozatzen. Beti, ezer kestu asola esaten. Beti, esaten. Eta arte iritsi gara gaurkoan entzule, eta negaletik besterik ez gora dizuet hori bai, bihar kantuzkantu emanaldia izango duzuela Euskal Irrati hauetan, goizeko amaiketatik landa, eta gaur berean ustaritzen entzunal izango duzuen sutik taldearen azken diskaz eh, interesatuko gara. Ba, esan da, nahi duzen arte, aio... zen bat itxuk, begira da zuzen. Omero bera ere itxua omen zen. Retxalz eta bakek itxu egon ikusi besteek baino lehen. Kasun norten itxua eta nor ez den. Behin maier alpinistak ez zuen ikusten. Ta egontzen lan apurnan ta eberresten. Ta berritz, berriz itxasuntzi baten. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekala initik ez! bertze bide Kultur alea.